عفوا أخي يا مسلما أهوى ولا يهواني قلبي بكى متسائلا عن إخوة الإيمان عفوا أخي يا مسلما أهوى ولا يهواني قلبي بكى dukan yabo da godiya da kirari sun tabbata ga Allah subhanahu wata'ala madaukakin sarki muna gode masa muna neman taimakonsa da agajinsa da kariyarsa wanda Allah ta'ala ya shiryar da shi shine cikakken shiryayye Allah ta'ala ya shiryar da mu wanda Allah ta'ala ya batar da shi babu mai iya shiryawa a gare shi salatin Allah da daukaka da aminci su tabbata bisa annabinsa Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam da iyalan gidansa masu daraja da sahabbansa yardaddun Allah da waɗanda suka biyo bayan su da kyautatawa har zuwa ranar sakamako. أتراهم ماتوا وما يجرون بالأفغان أتراهم ماتوا وما يدرون بالأفغان Jama'a masu sauraron mu a cikin wannan shiri na kundin tarihi in ba a manta ba mun tsaya inda muka yi bayani akan daular Abbasiyya da kuma daular Umayya da shekaru da suka yi da adadin shugabanni da nasarori da matsaloli da waɗannan gwamnatoci suka shiga a makon da ya gabata. Ta wannan mako da izinin Allah subhanahu wata'ala za mu ɗora amma wannan mako zai bambanta da makon da ya gabata. domin mun samu tambayoyi akalla kusan ɗari biyu daga masu sauraron wannan shiri haka hakanan ta imel mu da muka buɗe kundin tarihi at yahoo.com na ma mun samu tambayoyi daban-daban wanda sun kai kusan ɗari da tamanin da wani abu don haka tambayoyin watakila za mu fi amsawa don suna da alaƙa da darussan da muka yi a baya waɗanda suka wuce cikin waɗanda suka aiko mana da tambayoyi an yi bayani akan wato khalifofin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama guda hudu wanda ya hada sayyidina Abubakar da sayyidina Umar da sayyidina Usman da sayyidina Ali wanda muka ce tsawon kalifancin su ya kai tsawon shekara talatin in an haɗe hade gabaki ɗaya, ya to yana jin ana cewa akwai al-asharatul mubashsharuna bil janna wato wasu mutane guda goma da aka yi musu bishara da aljanna to waɗannan mutane guda goma da aka yi musu bishara da aljanna su waye sannan su kaɗai ne aka yi wa bishara da aljanna ko ko akwai wasu mutane su ma da suna da rai tun a duniya suka samu certificate ɗin aljanna kamar yadda waɗancan mutum goma suka samu to wannan tambaya can baya mun ɗan amsa ta sai dai bata fito sosai ba abinda ya tabbata hadisi na manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama cewa waɗannan mutane guda goma an yi musu bishara da aljanna tun suna da rai kuma dukkanin su Qurayshawa ne dukkanin su muhajirun ne kuma dukkanin su as al-awwalun ne sannan kuma dukkanin su suna da alaka da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama wato Qurayshawa ne kuma dukkanin su zuriyan Annabi Ibrahim ne sai dai kamar yadda muka shina manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya ce man khafa adlaja wa man adlaja balagal manzila ala inna sil'ata Allahi inna sil'ata Allahi aljanna manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace wanda ya ji tsoro to ya buga sammako wanda ya buga sammako zai kai gida da wuri ku saurara haƙiƙa hajar Allah tana da tsada hajar Allah ita ce aljanna da haka ba kaka kawai ake ba mutum aljanna ba duk mutumin da kaji an bashi aljanna tun yana da rai to akwai wani katafaren aiki da ya aikata akwai wata sadaukarwa da yi akwai wani gagarumin wato aiki da yawa musulunci shi yasa ya samu wannan aljanna wanda shine karshen mafi darajar abin da Allah ta'ala ya ba wa ɗan adam waɗannan mutane guda goma akwai ar rashiduna guda hudu a ciki sayyidina abubakar da sayyidina umar da sayyidina usman da sayyidina ali wannan hudu kenan daga cikin mutum goman da aka bawa aljanna tun suna da rai sannan akwai ragowar mutum shida shine akwai abdurrahman bin auf sannan kuma akwai sa'ad bin abi waqas sannan akwai Sa'idu bin Zaid akwai Talhat bin Ubaidillah akwai Az-Zubair bin Awwam akwai Abu Ubaidah bin Jarrah waɗannan su ne su goma Sa'ad bin Abi Waqqas Sa'id bin Zaid Talhat bin Ubaidillah Az-Zubair bin Awwam Abdurrahman bin Auf da kuma Abu Ubaidah bin Jarrah Dukkan waɗannan mutane guda goma wato kamar yadda muka yi bayani cewa dukkaninsu shawa ne kuma dukkaninsu suna cikin almuhajirun wato waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya taho da su daga makka sannan dukkaninsu gabaki ɗaya kuma suna da alaƙa da zuriyan annabi Ibrahim domin sun fito daga zuriya ɗaya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma kowannensu yana daga cikin na farko farkon waɗanda suka shiga addinin musulunci mafi yawansu kuma masu dukiya ne masu kuɗi ne amma suka sadaukar da dukiyarsu gabaki ɗaya zuwa ga ɗaukaka addinin Allah sannan kowannensu ya samu wani yabo nasa na keɓance wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya masa kamar misali Sa'ad bin Abi Waqqas shine farkon wanda ya fara harba kibiya a tafarkin Allah shine kuma wanda Annabi sallallahu alaihi wasallama yake ce masa Allah ka amsa addu'ar Sa'ad bi Abi kuma ka datar da wato harbin sa sannan kuma kai masa gafara ya musliman ahwa wa la yahwani qalbi zaka mutasailan an ikhwati al-iman sannan Abu Ubaidah bin Jarrah shine wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa amintaccen al'umma ta gabaki daya shine Abu Ubaidah bin Jarrah ga akwai wasu mutane da suka nemi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya basu wakili sai ce zan hada ku da wanda yafi kowa aminci a cikin al'ummata da haka kafin a bayi gari kowane sahabi yana fata a ce ina ma shine wannan mutumin da yafi kowa aminci da aka wayi gari sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ألا وإن لكل أمة أمينا وأمين هذه الأمة أبو أبيدة بن جراح yace kowace al'umma tana da amintaccenta ni amintaccen al'ummata shine Abu Ubaidah bin Jarrah haka Talhatu bin Ubaidillah shine wanda Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama yake cewa wanda yake so ya ga dan aljanna yana yawo a bayan ƙasa to ya kalli wato Talhatu bin Ubaidillah kuma yana daga cikin mutum takwas bodyguards na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a filin daga wanda an ce akwai ranar da an fita yaki aka kawo wani sara ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sa hannunsa ya kare har hannun gabaki ɗaya ya shanye ya lalace wanda wannan wata daraja ce a gare shi cewa ya kare manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama har hakan ya jawo masa wata alama wacce ainihin aka san shi da ita na cewa hannunsa ya shanye saboda kare manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama to kun ga wannan shi ma tafi darajar da ya samu kenan haka nan kuma irin su Abdurrahman bin Auf wanda dama mai kuɗi ne katafaren mai kuɗi ne mashhurin mai kuɗi ne kuma dukiyarsa gaba ɗaya ya aiwatar da ita wajen taimaka addinin musulunci kuma duk wahalar da aka sha na yaƙuƙuwa da hijira da tsanance-tsanance da zaman maka da zaman madina duka waɗannan abubuwa an yi su ne tare da shi da haka shi ma ya cancanci a sashi cikin waɗannan mutane goma wanda ake kiransu al'asharatu al-mubashsharuna bil jannati wato mutum goma da aka yi musu bishara da gidan aljanna kowane sahabi akwai irin bajinta da ya yi wanda ya samu wata daraja da sauran 'yan uwansa sahabbai ko dai sun yi tarayya da shi ya dan fisu ko kuma ainihin shi kadai samu wannan daraja akwai hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake cewa arhamu ummati bi ummati Abubakar wa ashadduhum fi dinillahi Umar wa afdaquhum haya'an Usman, wa afradahum Zaid bin Sabit wa aqadahum Ali bin Abi Talib wa a'lamuhum bil halal wal haram Mu'adh bin Jabal وأمين هذه الأمة أبو أبيدة بن جراح وأقرأهم لكتاب الله تعالى أبي بن كعب manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama yace a wannan ruwaya wanda yafi kowa tausayi a cikin al'umma ta shine sayyidina Abubakar wanda yafi kowa tsananin kishin addini a cikin al'umma ta shine sayyidina Umar wanda yafi kowa tsananin kunya a cikin al'umma ta shine sayyidina Uthman wanda yafi kowa tsananin sanin ko kwarewa wajen sanin hukunce-hukunce da nakaltarta shine sayyidina Ali bin Abi Talib wanda yafi kowa sanin halar da haram shine Mu'az bin Jabal wanda yafi kowa iya karatun Alkur'ani shine Ubay bin Ka'ab wanda yafi kowa sanin wato abin da ya shafi rabon gado shine Zaid bin Sabit wanda shine sakatare general na majalisar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama wanda shine manzon Allah ya aika shi yake je ya koyo rubutu da karatu na Yahudawa domin yahuda sun iya larabci amma sai su rubuta wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wasiƙa da yaran su na hibru da haka sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce sahabbansa a cikin ku wane ne zai je ya koyo mana yaren hibru don ya dinga karanta mana wasiƙun da yahuda suke rubutowa shi wannan sahabi Zaid bin Sabit ne ya je ya koyo wannan yare a kwana goma sha bakwai ya iya karatu da rubutu kuma ya dawo ya ci gaba da rubutawa da amsa wasiƙa na yaren da ake rubutawa da yaren Hibru. to kowa a cikin su akwai darajar da ya samu yake to amintaccen al'umma ta kuma gaba ɗaya shine Abu da bin jarra. kun ga kenan da sayyidina Umar da sayyidina Abubakar da sayyidina Usman da sayyidina Ali waɗannan dama su ne kamar waziran manzon Allah sallallahu alaihi da wuya a karanta wani hadisi ba a ce manzon Allah yana tare da Abubakar ko yana tare da Umar ko yana tare da Usman ko yana tare da sayyidina Ali ba kusan kullun tare suke waɗannan shi yasa suka zama manya-manya cikin sahabbai ko su sahabban ai hawa hawa ne wasu sun fi wasu to waɗannan su ne ‘yan ajin farko mafi kusa da annabi sallallahu alaihi wasallam ragon waɗannan guda shida wanda su ne aka ba certificate ɗin aljanna wato da sa'id bin abi waqas da sa'id bin zaid da kuma talhatu bin ubaidillah da kuma abu ubaidatu bin jarrah da abdurrahman bin auf to waɗannan su ne cikon waɗancan guda hudu waɗanda aka yi musu bishara da gidan aljanna tun suna da rai to wannan shine a takeice amsar waɗannan mutane sai dai kamar yadda bayanin yazo ba su kadai ne waɗanda aka bawa aljanna suna da rai ba ya musliman ahwa wa la yahwani qalbi baka mutasailan an ikhwati al-iman akwai sahabbai da dama ɗaiɗaiku da aka ba su aljanna da kuma a dunkule abin da yasa wannan nasu ya fi shahara ko aka fi sanin sa saboda ya zo ne a dunkule kuma an san sunansu an san nasabarsu an san su a fili amma akwai kamar na na Fatima manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da ainihin wato wafatinsa ya kusa ya kirawo ta yayi mata rada a kunnen dama sai aka ga tayi kuka sai sake mata rada sai aka ga tayi dariya bayan annabi sallallahu alaihi wasallama ya fita sai nana Aisha ta tambaye ta wai ne manzon Allah ya gaya miki ne mahaifinki naga kin yi dariya ya sake miki rada kuma kin yi kuka sai ta ba zan gaya miki ba yanzu sirri ne tsakanina da mahaifina bayan wafatin annabi sallallahu alaihi wasallama da yan kwanaki sai nana Aisha ta sake zuwa wajen nana Fatima tace ce Allah ki gaya min abin nan da ya saki kuka ya saki dariya wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya rada miki a cikin kunne sai tace eh to yanzu zan iya gaya miki tunda abin ya faru yayi min radan farko ne yace min Jibrilu yakan zo ne su biya alkur'ani shi da shi sau ɗaya a kowace shekara. bitan alkur'ani na wanda aka saukar a tsawon lokaci a wannan shekara. yace amma wannan shekara ya zo mun yi bita har sau biyu da haka wannan alama ce ta cewa lokacin komawa ta ga Allah ya kusa idan na rasu kin ga ke kadai kika rage a cikin 'ya'yana masu rai lokacin duk ƴaƴan Annabi sallallahu alaihi wasallam guda shida sun rasu saura kwaya ɗaya Fatima kadai ta rage a duniya da haka yace in na rasu ki yi hakuri ki kwantar da hankalin ki kaza to jin wannan labari mara daɗi na wafatin Annabi sallallahu alaihi wasallama sai na na Fatima ta yi kuka jin cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya kusa komawa ga Allah to sai sake mata rada na biyu yace kuma na roƙa miki Allah ya nada ki sarauniyar gidan aljanna idan an shiga aljanna duk matan da suka shiga aljanna gabaki ɗaya kike sarauniyar su za a yi taro a nada Fatima sarauniyar gidan aljanna dora mata kambi duk matan aljanna da wanda suka shiga da wanda suke ciki na horin aini za su haɗu gabaki ɗaya su wato halarci wannan gagarumin biki na nada sarautar gidan aljanna da za a yi ma wato ainihin na na Fatima to wannan labari ne mai daɗi cewa duk matan duniya gaba ɗaya za a naɗa musu sarauniya sarauniyan kuma ita ce wato ainihin na na Fatima sakamakon musibar da ta same ta na wafatin mahaifinta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a lokacin kuma ita kaɗai ta rage a cikin ƴaƴansa to kun ga wannan bishara ne da aljanna ba ma bishara kaɗai da aljanna ba har da matsayin da za a samu a cikin aljanna din haka nan na Khadija an mata bishara da aljanna da ragowar matan Annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da Jibril ya zo a hadisin Muslim yake cewa Allah ya ce ka gaishe da Nana Khadija kuma ka yi mata bishara cewa Allah ya gina mata wani katafaren gida a cikin aljanna wanda yake a wata unguwa ta musamman a aljannan ma inda hayaniyar yan aljanna ba ta kaiwa sosai wannan yasa ita ma ta ji daɗi kun ga wannan shi ma bishara ne da aljanna haka nan akwai ummu sulaimin mahaifiyar Anas bin Malik ita ma annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce yayi mafarki ya ganshi a gidan aljanna sai ga wani katafaren gida sai tambaya wannan gidan na waye sai ce wannan gidan na sa'u ne sa'u ita ce ummu Sulaimin kuma ita ce mahaifiyan Anas bin Malik kuma ita ce wacce ta dauko danta tun yana karami ta kawo shi gidan Annabi sallallahu alaihi wasallama tace ya Rasulullah ga dana ya dinga maka aikace aikace wanda Anas yace na shekara goma cir a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma bai taba min fada ba bai taba min tsawa ba bai taba carata ba bai taba cewa dan me kai kaza ko dan me kabar kaza ba in ya tara ina yi shikenan in ba na yi sai abin sa yace shekararsa goma a gidan Annabi sallallahu alaihi wasallama sakamakon mahaifiyarsa da ta tura shi kun ga wannan ita ma an mata bishara da aljanna sana Abdullahi bin Abbas yace akwai wata bakan mata a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallama duk sanda yake karatu yana tare da almajiransa yana ba su karatu idan wannan mata ta zo za ta wuce sai ce wace ke so ya ga 'yan aljanna a cikin ku abokansa ko almajiransa su ce ga mu sai ce to wanda yake so ya ga yan aljanna ya kalli wannan mata domin wannan mata a gabana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya mata alƙawarin shiga aljanna wannan mata kun ga ita ma an mata bishara da aljanna haka akwai irin su Bilal Bilal Annabi sallallahu alaihi wasallama ta kiran sa yace ya Bilal wai me kake yi ne ina gidan aljanna na jiyo takunka a baya na kana dina a baya ma'ana ko a gabana ko a bayana ina jin ƙarar takun takalminka sai Bilal ya ce duk sanda nayi alwala wato sai nayi sallah raka'a biyu wato kullum yana zama da alwala kuma duk sanda yayi alwala sai yayi raka'a biyu to kun ga wannan hadisi shi ma ya nuna an yi wa Bilal bushara da gidan aljanna kuma Bilal dan aljanna ne sakamakon abin da wannan hadisi na manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya nuna ya musliman ahwa wa la yahwani qalbi zaka mutasailan an ikhwati al-iman to hakanan kuma akwai Hassan da Hussaini jikokin Annabi sallallahu alaihi wasallama kuma biyu daga cikin 'ya'ya biyar na Nana Fatima su ma an musu bishara da aljanna domin wata rana suna zaune akan cinyar Annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya ɗaga su yake nuna su sahabbai yace waɗannan ƴaƴa nawa wato jikokinsa dama zaka iya cewa jikokinka ƴaƴanka yace to waɗannan ƴaƴa nawa su ne shugabannin matasan gidan aljanna kun ga nadin sarauta ta biyu da za a yi shine naɗa ƴaƴan wato Fatima guda biyu Hassan da Husaini a matsayin shugabannin matasan gidan aljanna to kun ga wannan ai ba ma sai an faɗa ba bushara ce aka yi musu da aljanna ba ma kawai bushara ba har ma da irin kujerar da za su zauna a kai a gidan aljanna na dukkan matasa da suka shiga aljanna to za a naɗa musu wato shugabanninsu ko sarakunansu ko jagabansu su ne Hassan da Husaini su ma za a yi taron naɗa su a gidan aljanna a ba su wannan matsayi to kun ga wannan su ma an musu bishara da aljanna haka nan sahabban da suka je sulhu hudaybiya duk wanda suka je sulhu hudaybiya su ma wato an musu bishara da aljanna su dubu ɗaya ɗin nan da ɗari hudu wanda annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa hadisi sahihi la yadkhulun nar ahadun a tahta shajara insha Allah duk wanda ya mun baya a karkashin bishiyar nan wato ba zai shiga wuta ba da yardar Allah to kun ga wannan kamar bishara ce a dunkule da wannan mutum dubu ɗaya da ɗari hudu waɗanda suka yi sulhu da jiya ko kuma suka suka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zuwa wannan yaƙi na hudaybiya sannan haka waɗanda suka yaƙin badar su ɗari uku da sha uku su ma an musu bishara da aljanna domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la'alla Allah ittala'a ala ahli badr fa qala i'malu ma shi'tum qad ghafartu lakum yace Allah ya tsinkayi waɗanda suka yakin badar su 313 nan yace ku kwantar da hankalinku ku aikata abin da kuka ga dama na yafe muku kuma zan sa ku aljanna to kun ga wannan shi ma bishara ce ga aljanna ga wasu dunkulallun mutane da ko bishara ga aljanna ga daidaiku a takaice dai abin da zamu ce shine an yi wa mutane da yawa bushara da aljanna a matsayin su na ɗeko ko a dunkule amma waɗancan goma da ake kira al-asharatu al-mubashsharuna bil janna nasu yafi shahara ne saboda akwai al-khulafa ar guda hudu a ciki al-Abubakar Umar Usman Ali Allah ya kare yarda da su wani mai tambaya ta gaba yace malam don Allah mahaifin Annabi sallallahu alaihi wasallama su nawa ne a wajen mahaifiyarsu kuma ya sunanta daga Ummu Hassan kofar ruwa to mahaifin annabi sallallahu alaihi wasallama a wajen mahaifiyarsu wasu ce su biyu ne wasu ce su uku ne amma dai wato dukkaninsu ‘ya'yan wato Abdul muttalib ne shi kuma muttalib yana da ‘ya'ya maza sun kai goma kamar da muka bayani a baya da kuma ‘ya'ya mata sun kai wajen guda shida ko biyar waɗanda duka ana kiransu ammomin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama maza da mata sai dai waɗanda suke uwa ɗaya uba ɗaya da mahaifin Nabi sallallahu alaihi wasallam a cikin ammomin Annabi sallallahu alaihi wasallam ana jin ko biyu ne ko uku daga cikin su to sannan kuma mai tambaya ta gaba yace don Allah wato a iya sa sunan Bilal kuma mai tarihin Bilal to Bilal ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam kuma wato na farko farkon shiga musulunci kuma za a iya sa sunan Bilal a sa mutum suna Bilal domin yana cikin manyan sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda kun ji mun yi bayani ma yana cikin wanda aka yi masa bushara da aljannatin yana da rai kuma yana cikin wanda suka fi kowa shan wahala wajen wato ainihin kare addinin musulunci da kuma yaɗa shi kuma shine ladanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin ladanan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama guda hudu yana daga cikin su waɗannan kuma shine ma shugaban ladanan gabaki ɗaya, da shi da Abdullahi bin Umma Maktum da kuma Sa'adul karzi da Abi Mahzura waɗannan sune ladanan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam guda hudu kamar yadda Ibn ya ka a cikin Zadul Ma'ad wanda suke masa kiran sallah a masallacin Madina sune Abdullahi bin Umma Maktum wanda shi makaho ne shi yake yin kiran sallah na wato ainihin biyu Bilal kuma shi yake kiran sallah na farko sannan wanda yake masa kiran sallah a masallacin Quba shine Sa'adul Qarzi sannan ko Sa'adul Qarf sannan wanda yake masa kuma kiran sallah a masallacin Makka shine wancan sahabi da ake kiransa Abi Mahzura wanda hadisin sa yana nan a cikin bulugul maram Wani kuma yace assalamu alaikum da fatan Allah ya bamu zaman lafiya da kwanciyar hankali a kasar mu da jihar mu baki daya ina muna mutukar jin daɗin wannan shiri ni da iyalina daga Junaidu Umar kasuwar 'yan awaki unguwa uku don Allah a dinga karanta mun saƙona. To wannan shi ba tambaya ba amma yana nuna jin daɗinsa ne akan wannan shi da ake gabatarwa na kundin tarihi. Ya musliman ahuwa wa la yahuwa ni baka mutasailan an ikwatil imani. Wane ce ah, da fatan an wuni lafiya. Ya zafin nan bayan haka ina fatan ba a manta da tarihin Shema'u ba daga ɗalibinka Muhammad Rabu. To Shema'u mun yi bayani cewa kusan tare suka sha nono da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da aka kai shi reno a wajen Halimatu Sa'adiyya. Da aka ita wannan Shema'u ta wato zama cikin waɗanda suke renon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin yana can Banu Sa'ad. Kuma lokacin da aka yi yakin Ta'if ko aka yi yakin wato Hunai, ita Shema'un nan ta zo lokacin manzo Allah ya manta da ita saboda an dade ta tsufa sosai amma da ta tuno masa da wasu waƙoƙi da take masa yana yaro sai manzo Allah ya gane ashe ita ce shema'un nan wacce take wato sa yana yaro har ya shimfiɗa mata mayafi ta zauna kuma saboda ita duk waɗanda aka kama a wajen yaƙi din manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa aka sallame su aka sake su saboda wato ainihin mutunta ita shema'u da darajta kuma manzon Allah ya kira mayafin da ke kansa ya shimfiɗa mata yace ta zauna da aka shema'u mace ce mai daraja wacce ta reni manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yaro kuma tana cikin wato Banu Sa'ad kuma ya ce ga Halimatu Sa'adiyya sannan kuma musulma ce sannan har ta samu darajar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa rindina gaba ɗaya sa aka mayar musu da dukiyar su saboda ita wani ce assalamu alaikum malam wace daula ce bata ruguje ba har yanzu daga Musa Lawan Tahir cikin daulolin da muka bayani cewa kotu 30 daula Islamiyya wato dauloli talatin na musulunci wanda suka rushe wanda muka ba da bayani kamar daular Umayya, daular Abbasiya, daular Andalus da sauran dauloli da akai To a gaskiya babu wata daula a cikin waɗancan dauloli da take da rai har yanzu duk gaba ɗaya sun ruguje. Daular ƙarshe da ta ruguje ita ce Usman faya wacce take da headquarter a Istanbul wanda Mustapha Kamal Atatürk ya rushe ta a alif da ɗari tara da ashirin da hudu. Wannan shine abin da ya faru na rugujewa ita waccan daula kuma ita ce ta ƙarshe daga cikin daulolin musulunci da wato ainihin suka ruguje wani ya ce assalamu alaikum malam ina so a taimaka a yi littafi na wannan shiri kamar yadda aka yi na kase daga saifullahi hausawa to insha Allah za yi kokarin yin haka daga baya kuma kamar yadda wani ya rubuto cewa a wancan sati mun faɗi wasu website na musulunci waɗanda ya kamata a dinga koma cikin su to insha Allah za mu yi bayanin su a ƙarshe sannan wannan na ƙarshe yace assalamu alaikum don Allah malam tambaya ce da ni don Allah daga ina aka samo sunan umamatu ka huta lafiya daga almajirin almajirinka AA Abubakar to umamatu ba za mu iya cewa ga asalin inda aka samo sunan ba sai dai umamatu jika ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yar Zainab yar kuma Abdul As ibn Rabi wato jikan manzon Allah ce ita ce ya yazo a hadisi yakan fito da ita yana yin sallah tana rike a hannunsa afwan akhi يا مسلما أهوى ولا يهواني قلبي بكى متسائلا عن إخوة الإيمان عفوا أخي يا مسلما أهوى ولا يهواني قلبي بكى to insha Allah wannan sati anan zamu tsaya a cikin wannan shiri namu na kundin tarihi sai dai kafin ne sallama na mika ta'aziyar mu da alhinin mu ga dukkan al'umma musulmi na duniya akan rashi da muka yi na dan uwan mu abokin mu Malam Ja'far Muhammad Adam Allah ya masa rahama ya ji kansa ya kuma yi albarka akan zuriyarsa ya kuma sa shi a cikin jannatul firdausi Allah kuma ya tona asirin waɗanda suka aikata wannan ta'addanci a madadin mai daukan mana shiri a Sha'ban ibrahim Sharada ni ne gabatar da wannan shiri muhammad aminu ibrahim daurawa nake cewa mu hadu a wani mako wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh قد خدروا عن سمع كل بيان أجراهم قد ألجئوا